السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي يهلك ملوكا ويتخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وتكوفوا وكإسلام وكإسلام baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo tukishikamana nalo tukalifanyia kazi ukweli wa kulifanyia kazi basi itakuwa ndio sababu pekee ya kufaulu katika mgongo huu wa ardhi na kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia man amila salihan falinafsihi wa man asaa alaiha yeyote yule atakayefanya uovu atakayefanya wema man amila salihan falinafsi yeyote yule atakayefanya wema basi ujira na tija ya wema wake falinafsi utamrejea mwenyewe waman ata afaliha na yeyote yule atakayefanya uovu basi natija matokeo ya uovu ule faalaiha utamrejea mwenyewe wama rabbuka bidhallamin lilalim na wala mula wako hana sifa ya kuwadhulumu waja tenda wema tarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hal kadhalika ukitenda uovu pia tarajia ujira wa maovu yako mbele za Allah subhanahu wa ta'ala wama rabbuka bidhallamin lilalim na hakuwa mola wako mwenye kuwadhulumu waja Allah si dhalimu leo tumo katika siku ambayo ni siku bora katika masiku ya wiki yani yaumul jumaa lakini pia ni siku moja baada ya kupita tarehe kumi ya mwezi Muharram mwezi ambao ni mtukufu katika miezi minne mitukufu basi na Muharram umo kwa tukiwa tarehe moja tumepita siku moja tu tangu kutoka tarehe kumi na katika tarehe tarehe kumi hii ambayo imepita kuna tukio kubwa ambalo liliweza kutokea katika mgongo huu wa ardhi nalo si tukio nyingine bali ni tukio la kuangamizwa Firauni na leo hii ndio itakuwa hutuba yetu kuangamizwa kwa Firauni ni dalili ya ushindi kwa umma huu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هاي إذن آية aya zipo zinapatikaniwa كسورة النازعات lakini pia Allah akatueleza tena katika surati Yunus wajawazna bibani israila al fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس لا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون آية هذه zinatukumbusha tukio la kuangamizwa Firauni Firauni ni mtawala jeuri alikuwa akiua akitesa na kila aina ya dhulma akiwafanyia watu wake akiwaua watoto wadogo wa kiume hofu ya kuja kupinduliwa utawala wake na hao wanaume watakaozaliwa ni fedhuli ni jeuri ni muuaji pamoja na ujeuri wake wote na ufedhuli wake lakini alipindukia mipaka zaidi akafikia hatua ya kujita ndiye Mungu basi Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumwangamiza na siku aliyomwangamiza ni tarehe kumi ndio ikaitwa yaumu ashura Nabi Allahi Musa alipewa agizo amkabili mtawala huyu jeuri sezuli dhalimu fasidi amkabili na amnasihi ndo Allah atambia hal ataka hadithu Musa imekujia wewe mazungumzo ya Nabii Allah Musa masimulizi yake hadithi yake umeisikia idnadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab Allah akamwambisha mtume wake idhhab ila fir'aun innahu tagha huyo firaun amechufa amepindukia katika kumwasi Mola wake innahu faga faga ni madhambi makubwa makubwa yale ijapokuwa nabi Allah Musa alikuwa na mada kesi mbele ya Firaun ikumbukwe nabi Allah Musa aliua alipokuwa akimtetea mtu katika watu wake mara ya pili alipotaka kumsaidia tena yule mtu yule mtu akadhania anataka kuuawa yeye kutokana na ukali wa Musa alipoweza kutaharaki juu ya yule mtu jana tu nimekusaidia na leo tena kwa hiyo yule mtu siri ya jana unataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule wa jana palikuwepo na watu ndo wakasikia habari zikafika kwa Firaun na Firaun akamtafuta akawa anamtafuta Musa kama muuaji ili alipize kisasi cha kuuawa mtu wake ijapokuwa nabii Allah Musa alikuwa na mada kesi mbele ya Firaun lakini hakuweza kusita mbele ya amri ya Mola wake aliweza kuitikia na kwenda kumkabili mtawala huyu jeuri na kwenda kumsimamishia hoja akaenda kusimamisha hoja za kifikra kuonyesha kwamba kuna Mungu kuliko yeye lakini baada ya kushindwa hoja Firaun kwa ujeuri wake na udhalimu wake akatangaza kuwaua Musa na wale wachawi ambao walikubali kumwamini Nabii Allah Musa na akidai kwamba Musa wewe ndio umewafundisha hawa uchawi huyu ndio mkubwa wenu alifundisha ninyi uchawi Nabii Allah Musa pamoja alomwamini katika kutafuta msaada kwa kukimbia kwao wakajikuta hawana pa kwenda nyuma ni jeshi kubwa la Firaun na mbele ni bahari iliyotanda hawaoni mbele yake njia ya aina yoyote Allah ndo atuambia wajawazna bibani israila albahr tukawapitisha wana wa Israeli katika ile njia ambayo ilipasuliwa baharini atbaahum firaun wa junuduhu firaun pamoja na kuona yale hakuweza kufikiria badala yake atbaahum akaweza kuwafuata wao Firaun wa junuduhu Firaun akiwa jeshi lake kubwa akiwafata Nabii Allah Musa pamoja na Firaun na watu wake wana Israeli ili aweze kuangamiza baghyan wa adwa akiwafata kwa dhulma na uadui wa hali ya juu hata idha adrakahu al mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipoweza kumwangamiza mpaka alipomfikia yeye al kuangamia qala akasema Firaun آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل nimeamini kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye ewe eh, walimwamini wana Israeli wa ana min almuslimin na mimi sasa nimesalenda nimenyanyua mikono juu alana waqad asaitu qabl asaita qablu malaika wakamuuliza hivi wewe unatubia sasa na hali ya kuwa ushafanya kila aina ubaya ushaafi sana wewe kabla ya hapo wakunta min mufsidi na ulikuwa ni katika watu mafisadi tu falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafilun leo eh tutakiokoa kiwiliwili chako ili iwe kwa wale ambao watakaokuja badala yako hiwe ni aya alama dalili kwamba kuna Mungu Allah ambaye kauli yake ni kusema jambo kuwa tulikawa iwe dalili kwamba kulikuwa kuna mtu fedhuli muuaji mwagaji damu lakini waweze kukuona mtu mwenyewe wa inna kathira minan nas an ayatina laghafilun lakini mtihani uliokuwepo wa inna kathira minan nas wengi katika watu an ayatina juu ya alama zetu laghafilun ni wenye kughafilika barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم تومبني الله نتنيماني جوية كجديوة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد أوصيكم ونفسي مرة ثانية بتقوى الله سبحانه وتعالى tukiwa katika kutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hutuba ya awali kutuba ambayo imebeba kuangamizwa kwa Firauni ni dalili ya ushindi kwa umma huu Naam Allah aliweza kumwangamiza Firauni baada ya kuwavusha wana Israeli siku hiyo ilikuwa ni siku tarehe kumi yani yaumu ashura na mtume alipowasili Madina aliwakuta Mayahudi wakifunga siku hiyo alipowauliza ni kwa nini wakasema kwa kuwa siku hiyo ndio siku aliweza kunusuriwa nabii Allah Musa na majeshi ya Firauni mtume akawajibu akamwambia basi sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi ndio mtume baada ya kufaradishwa eh Ramadhan eh akatoa agizo la kufunga kama sunna siku ya Ashura lakini pia akaleta sura kutofautisha baina ibada zetu sisi na ibada za wasiokuwa katika sisi yani mayahudi na manasara akasema tukifunga basi tufunge tisa na kumi au kumi na kumi na moja nini tunajifunza kutokana na tukio hili zito tukio la kunusuriwa nabii Allah Musa na tukio la kuangamizwa Firaun mafunzo ni mengi ila kubwa tutaangalia mambo mawili jambo la kwanza ni dhalim awe atakavyokuwa na udhalimu wake fedhuli awe atakavyokuwa na ufedhuli wake mtawala awe jeuri atakavyokuwa lakini hana mwisho mwema bali atakuwa ni mwenye kuangamia kwa ujeuri wake na dhuluma zake leo tukiwa tunaishi chini ya mifumo ya kibinadamu isiyomtambua Allah subhanahu wa ta'ala tunashuhudia kila aina ya unyanyasaji aina za dhulma matatizo chungu mzima yaloenea katika mgongo wa ardhi ni kwa sababu ya nidhamu kisidifu zilizokuwepo basi nidhamu hizi za kitawuti nazo hazina mwisho mwema bali zitaangamia kama alivyoangamia Firaun basi nidhamu hizi kisidifu alkadhalika zitakuwa ni zenye kuangamia na watawala hao madhalim pia watakuwa ni wenye kuangamia huu upande wa kwanza ni lazima tuufahamu upande wa pili ni juu ya kubeba majukumu kama muislamu kutokana na agizo alilokupa Mola wako bila ya kuangalia chochote mbele tumeona nabii Allah Musa japokuwa alikuwa na kesi kwa Firaun kwamba ameua mtu lakini alipoagizwa amri ya kuelekea kule kwenda kumnasihi Firaun basi hakuangalia bali alitikia amri ya Mola wake subhanahu wa ta'ala hivyo basi wajibu wa kufikisha haitakaniwi kuangalia nini natija mbele yake nini kitatokea leo umma wa Kiislamu baadhi wameghafilika na jukumu zito la ubebaji dawa la kuweza kubadilisha hali halisi kufikisha neno la haki mbele ya mjitama mbele ya jamii mbele ya watawala madhalim hofu wakihofia wana nguvu wana majeshi rejea kisa cha Firaun na Musa Musa Firauni mpaka alikuwa anamiliki pepo kwa ujeuri wake na fedhuli zake lakini yote hayo hayakuweza kumnusuru mbele ya jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo usikae ukafikiria namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru wewe bali kaa ufikirie ni namna gani wewe utakaweza kufikisha ujumbe wa haki mbele ya batili ambayo imeenea kila kona ni wajibu kama umma wa Islam kubeba dawa najua maadamu utakuwa umebeba haki basi mwisho mwema uko upande wako Nabi Allah Musa alifikia hatua hana tena namna ya kufanya kwa yale kwa zile fikra zake za kibinadamu kwa maana nyuma kuna kuja jeshi la Firaun lakini mbele hamna njia namna ya kibinadamu hamna tena lakini haikuwa sababu ya kusalenda bali aliendelea kutawakkali kwa Allah na akitarajia Allah atamnusuru na hakika Allah alimnusuru Allah akaweza kutoa njia katikati ya bahari kwa hiyo Allah ana uwezo kutunusuru kama umma wa Islam lakini inatakiwa sehemu yetu katika mzunguko wetu wa kibinadamu tuifanyie kazi vyema Nabi Allah Musa mwanzo alianza na kukimbia kukimbia majeshi ya, ya, ya Firauni lakini mwisho ndo nusura Allah subhanahu wa ta'ala ikaja juu yake kwa hiyo fikisha ujumbe na wala usiogope katika kufikisha ujumbe wa haki neno la kweli lawama za wenye kulaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuelezea swala hilo kwamba ni swala kubwa na zito la kufikisha ujumbe anasema sayyidu shuhada Hamza bin Abdul Muttalib bwana wa mashahid ni Hamza ibn Abdul Muttalib lakini akasema anayemfuatia yeye ni mtu ambaye amesimama mbele ya mtawala jeuri akamwamrisha mema na akamkanya maovu kisha mtawala yule akamuua huyu ndio anayemfuatia Hamza bin Abdul Muttalib kwa daraja baada ya Hamza ni yeye kwa hiyo kuna daraja kubwa na fadhila kubwa juu ya ufikishaji katika ujumbe na fikisha ukiwa na hakika kwamba wewe ni mwenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo nikomee kwa kusema kwamba dhulma zilizotuenea zitaangamia na haki itadhihiri biidhnillah ta'ala lakini isikie wakati kama umma wa Islam tubebe majukumu yetu kwa upande wetu wa kusema neno la haki bila kujali lawama ya mwenye kulaumu إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اربع عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عجل لنا بالخلافة راشد على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر وأهلها برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة